Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. February 6, 1922 Hinirang bilang ika dalawang daan limamput siyam na banal na papa ang arsobispo ng Milan na si Cardinal Ambrogio Damiano Achille Ratti Pinili niya ang pangalang po Pius XI. Sa kanyang ikapitong taong panunungkulan, nakipagkasundo siya sa punong ministro ng Italia na si Benito Mussolini para sa pagkakaisa ng simbahan at ng estado ng Italia. Si Pope Pius XI din ang nagkomisyon para sa pagtatayo ng Vatican Radio. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.